auscultu cae ripetu. Porzio tridec nau. Dum unu collectas valorain postmarcoin, alia prisorgas malgrandan giardenon. La homai ocupoi ja estas variae. La homoi hodiau mal multe movigias dum unui preferas la freshan aeron, aliai pasigas la tempon en domo. Necessas regula tecnica controlo. La automobilo ja devas funccii. Gi estu secura. Gi estu sparema. Benzinon gi glutu laueble mal multe. Mi planas de nove voyaggi al Romo. Mi mendos la flugoin je preso favora. Ni shatas conatan discont fluglinion. Gi havas sideion en verda Irlando cae flugas al celoi en tuta Europo. Li estas jalusa pri sia edzino. Li forte suspectas che si malfidelas. Sed si estas pia, zorgema virino. Neniam si trompus fiancion au edzon li povas fieri pri sia edzino. Si heimen veturas tui post la laboro. Si haltas sur voie por quelcae acetoi. Si estas sparema, cae bone cuiras. Infanoin la paro ancorau ne havas sed ili fervore clopodas pritio. La sano de ambau ja estas tre bona. La chanso por bebo do estas tre alta. Post bona tag manjo li faras heim tascoin. Li venis per busso al siae geavoi li estas sportema kaj charma junulo. Ciu via sinteno pri tiu afero congruas cun tiu de viai collegoi? Sincere dirite, mi tute ne credas che tiu proiecto ricevos aprobon en tiu mercato concuras concernoi, cun multai tre bonai malgrandai firmaoi. Conata usona in vesta fondusso, aciris accioin en flug companio. Li estas de longe activa clubano li zorgas pri multai necessai afferoi. Vespere, li fermas fenestroin cae pordoin. Li havas schlossiloin por ciui salonoi. Telero, culero, trancilo cae forco iam cuscis sur tablo en restauratio. Kelnero nero alportis la supon en poto. Mi cerpis la supon en mian teleron. Mi giuis la supon. Gi estis tre varma. Cai poste alvenis la porca rostajo. Cun gi estis knedlo, cai varma, prasico. Vi povas forsendi leteroin in de tie. Sed scribi leteroin in nun estas ex mode. La homoi preferas ret postain messaggio in. Cun frasoi mal longai, cun textoi tre simplai ec telefonadoi iam estas mal oftai. Char homoi plisciatas la scribain messagioin. Li superrigardis la lastain resultoin. Cai trovis eraroin ce quelcai indicoi. Surprise, si vidis mal novan amicon si estis tre gaia pri revido. Mi diras mal multe pri automobiloi, char mi nun pli usas publican transporton. Nur tri candidatoi atingis la celon, cae unu el ili starigis recordon.